برنامه آرونیای وارد است دیگه ایوار باش گوه دارین عزیز و دلال و مخیر خاتن تریت رادیو کردی برنامه امه دی تریت رادیو کردی دی دی سپیکر جی سودو یا دیار بکری سلام و حرمت خواه ام جه همو گوه داری خوره دی شویرین از پیشکش وانا و به طول جیهان در هنر تکنیکی براک از دمیر حواله خورجی گله کی سپاس دکم و اک ساعت کنیوی امی برنامه بوره پیشکش بکن هم بری میکروفون تریت رادیو کردی برنامه که به براستی جی هندزانن جیان آمده